Na die siekteepidemie het die Heere vir Mooses en vir Eleazar, Aaronse seen, gesê, tel nou die hele volk. Jylle moet al die mans van elke stam tel wat 20 jaar en ouder is en wat geskik is voor militaire dienst. 3 tot 4, in daar die stadium was die Israëlitische kamp in die vlakte van Moab, langs die Jordaanrivier, reg oor Jerego. Mooses en Eleazar het toe die leiers beveel om so een opname te maak precies soos die Heere voorgeskryf het. Hier volg nou een lijst van die Israëlieten wat lang terug reeds uit Egypte weg is. Reben was de oudste zoon van Israël, die Reben families was die van Ganok, Gesron en Karwi. Die Reben families was al te 43.730 man. Palese zoon was Eliab, en sy seens was Nemeel, Dotan en Abiram. Dit was die Dotan en Abiram wat als leiers dier die vergadering verkies was, maar wat saam met Kurach en sy trawante teen Mooses en Aaron in opstand gekomen. het. Die grond het oopgeskeer en hulle het saam met Kurach en sy volgelingen in die skeer verdwijnen. Dit was ook toe dat die Heere die 250 man met vier verbrand het om Israël te waarskie. Kurachse seens is echter niet dood nie. Die families in die stam van Simeon was die van Jemiel, Jemen, Jakin, Serach en Saul. Die Simeon families was al 22.200 man. Die families in die stam van Gad was die van Sifion, Gachi, Sini, Osni, Eri, Arot en Areli. Die Gad families was al 40.500 man. Er en Onan was Jidase seens, maar hulle is vroeger al in Kanaan dood. Die families in die stam van Jida was die van Sela, Peres en Serach. Die Peres families was die van Gesron en Gamel. Die Jeda families was altesaam 76.500 man. Die families in die stam van Issaskar was die van Tola, Bewa, Nasib en Simron. Die Issaskar families was altesaam 64.300 man. Die families in die stam van Sebon was die van Seret, Jelon en Jachleel. Die Sebulon families was altesaam 60.500 man. Die families in die stam van Josef was die van Manasse en Ephraim. Makker, voorvader van Gilead, was uit die Manasse familie. Die Gilead familie was die van Eser, Gelek, Asriel, Sekem, Semida, Gefer en Selofgat. Selofgat, Gefer se sien, het nie seens gehad nie, net dochters. Sy dochters was Magla, Noa, Gogla, Melka en Tersa. Die manasse families was altesom 52.700 man. Die Ephraim families was die van Sittelach, Beker en Tagan. Eran was uit die Sittelach familie. Die Ephraim families was altesom 32.500 man. Dit was al die Joosie families. Die families in die stam van Benjamin was die van Bela, Asbel, Achiram, Sefefam en Gefam. Die Bela families was die van Art en Naaman. Die Benjamin-families was altesaam 45.600 man. Die familie in die stam van Dan was die van Sigham in zijn nageslag. Dit was die enigste Dan-familie. Die Sigham-familie was altesaam 64.400 man. Die families in die stam van Osir was die van Jemna, Jisvi en Beria. Die Berea-families was die van Geber en Malkiel. Osir het ook een dochter gehad, Sirach. Die Aser families was al te 53.400 man. Die families in die stam van Naftali was die van Jagsiel, Gini, Jeser en Selim. Die Naftali families was al te 45.400 man. Die grootte tal van al die Israëlieten was 601.730 man. Daarna het die Heere vir Mooses gesê, verdeel nou die land onder die verschillende stammen gee aan elke stam die grond wat hulle toekom volgens die grootte van die stam. Je moet lookies trek om te bepaal wat er stam wat er gedeelte van die land kry. Je moet die grond volgens die grootte van die verschillende stammen verdeel. Laat die stamme saam lookies trek. Elke stam moet een stuk grond kry. Die families van die stam van Levi wat getal is, was die van Gerson, Kaat en Merari en ook die van Libni, Hebron, Magli, Messie en Kurach. Kaat was de opa van Amram, en Amramse vrouw was Joogebed, ook uit die nageslag van Levi. Zij is in Egypte geboren en haar en Amramse kinders was Aaron en Moses en hulle sister Miriam. Aaron was de pa van Nadab, Abi, Eleazar en Itamar. Nadab en Abi is moos dood toe hulle vier en offers na die altaar toegebring het waarvoor die Heere nie gevra het nie. Die leviete van een maand en ouwer was al te 23.000 man. Hulle is niet saam met die andere Israëlieten in die census getal nie, want hulle het moos nie grond as eiendom gekry nie. Mooses en Eleazar het hier die census opgeneem in die vlakte van Moab waar die volk langs die Jordaanrivier regoor Jerego gekamp het, 64 tot 65. Toe hulle na die luister kyk, was daar niet een van die manse name daarin wat in die vorige census in die Sinai woestijn getal is nie. Hulle was reeds allemaal dood, soos die Heere beloof het. Die enigste twee wat oorgeblij het, was Jefinne se sien Kaleb en Nin se sien Hoosra.